kommer opp noen, sånne, noen, noen kraftfulle EU-politikker. Så prosessen for meg er viktigere enn resultatet. At vi må bruke den prosessen til vår fordel. Eh, Jørgen Flo er navnet. og som Med bakgrunn i shipping og ikke minst med mange år i Japan bak meg, så er det klart at den muligheten man ser her eh, om en eh, transportvei over toppen og enormt mye kortere distansene man her snakker om, den er uhyre interessant. Men det jeg egentlig gjerne ville snakke med, eller spørre ja. de herrer professorene om, det er når det gjelder denne, denne diskutt-situasjonen som vi har med Russland, og det enorme området som her er i diskusjon, altså som er eh, hvor vi hevder vårt midtlinjeprinsipp og russerne sitt sektorlinjeprinsipp. Og hvis det da er slik som eh, professor Barlindhaug indikerte, at eh, russiske geologer hevder at det kan være opptil tre ganger så mye gass i dette området som det er i Stokmann-feltet, så er jo dette aldeles utrolig gigantisk. Og dette er jo da ting som, som, burde tilsi at vi fremfor alt prøver å, å oppnå en, en, rimelig rask løsning på denne diskusjonen som vi har hatt gående med, med Sovjetunionen og etter hvert Russland i årtier. Eh, og, og, dette er jo ikke verken i russisk eller norsk interesse at man fortsetter denne diskusjonen, men at man prøver å komme frem til en, eh, en eh, løsning. Men hvordan ser de herrer professorene på akkurat den situasjonen? Ser dere konturene av en, eh, en løsning, og eventuelt hvor langt frem vil en slik løsning kunne ligge? Altså, man har jo sagt at Russland har god tid, og vi har dårlig tid. Ikke, altså, altså hvis, hvis, hvis, det blir sant, så har jo ingen mulighet. Da, da, da, blir det bare sånn ut. Men jeg, eh, og, og, men hvem som har god og dårlig tid her, det er jo EU. Det er, ikke, det, er ikke, altså det blir galt å snakke om det. Det er EU som har dårlig tid. Det er jo dem som er avhengig av, av, av, av stabil forsyning. Og for så vidt etter hvert kanskje, kanskje, de, kanskje, er, kanskje altså USA, hvis du tenker på LNG. Så, så, ja, så, så, den diskusjonen der mellom ditt og den, den, syns jeg egentlig en, det blir en sånn, igjen en, en sånn eh, nærsynt eh, vinkling. Og eh, hvis vi nå Når jeg snakker litt med OD og sånne ting Vi har sannsynligvis mye ressurser eh, hvis vi bare vil begynne å bore og leke litt, litt, være litt har kraftigere eh, letepolitikk i nord. Så, så, men vi må få det opp, slik at vi ser. For, for meg er faktisk det å ha en høy aktivitet og leteaktivitet i nord et viktig kort mot Russland. Og Hvis lenge vi kan synliggjøre oss her, vi har gass, vi kan levere, vi, vi, ikke, vi, har, vi, har, vi har god tid. Dere som har dårlig tid. Eh, og hvis vi da skulle ende dit med at jeg er sikker på at hvis Stockmann blir, blir lagt ned, eller sier vi utsetter det sånn Det heter sikkert utsettelse, men det kan jo være sånn på ubestemt tid. For det er bare tull. Man snakker om 2013 og 2014. Det har ingen mulighet. Det er helt vanvittig. Så vil Norge si at det var forferdelig. Tenk Stockmann, det sprakk, og vi fikk ikke fremdrift, og gass, Statoil Hydro har tatt mye tid. Jeg kan godt tenke meg det er en kjempefordel for oss hvis stockmann prosjektet stopper helt opp. Hvordan skal da, hvordan skulle da hete Gastel eh, fra, fra, russisk side for å være eh, troverdig mot, eh, mot, mot Tyskland? Mm. Jamal er vanskelig. Eh, og du må komme ut i havet. Russland må komme ut i havet hvis de skal på en måte legge på et 20-30 års perspektiv. Og hvis, hvis no, da stopper man stopper, hva gjør vi så? Så, så, så jeg, jeg, bruker Stockmann som et eksempel på at vi, vi, er så redd for å tro at det blir negativt. Men i den maktbalansen her så er det egentlig kjøperen. Og så er det to lever leveranser, og den som på en måte er økonomisk sterkest. Og hvis Russland da igjen får det til trykket, og Kina kommer opp <laughs> det her blir komplisert selvfølgelig, og hvis Kina kommer opp som en trussel, så kan det godt hende at plutselig så er maktbildet endra. Eh, så ingen i dag vet. Men altså, jeg vil gjøre meg advokat for at det trenger ikke å være den sannheten som man har lest opp til. Vi har dårlig tid, og de har god tid. Eh, Eh, og eh, hvis den økonomiske krisen da var, går lenger, og oljeprisen er lav i fem år til, så tror jeg vi er en god sak. Jeg er enig i det. Ja. Jeg eh, har tatt meg den frihet å tegne meg selv. Og så er det to herrer som har bedt om ordet etterpå, men det skal vi komme tilbake til. Jeg følger langt på vei resonnementet ditt men å vil kanskje legge til en sentral bit i forhold til Frankrikes rolle. Ja. Ehm, når det gjelder Russland etter Georgia-krisen. For det er Frankrike som har vært, som EU-formann har vært pådriver i å få russerne da til å oppfylle tilbaketrekningskravet fra, fra eh, Syd-Ossetia. Og også eh, den eh, stormakten i Europa som da har brukt partnerskapsavtalen som et lokkemiddel eh, for å få Russland i tale igjen. Eh, det er klart at de franske erfaringene her vil jo være sentrale for Norges og, total, og, og totalt rolle i Stockmann. Jeg tror nok at fransk, Frankrike er ikke bare der oppe, de er, de er der også av geopolitiske interesser. Nettopp. Helt åpenbart. Så helt det er helt rett i ditt resonnement. Ja. Så vil jeg tilbake til et spørsmål som uh, eh, Barnenhaug tok opp, uh, nemlig uh, Svalbard. Ja. Uh, og det var et spørsmål til folkeretten, vil jeg tro, og Svalbardtraktaten. Eh, muligheten for at Svalbard nå, i tillegg til å være eh, et verneverdig miljøområde På en forskningsplattform. På en forskningsplattform i tillegg kan være en plattform for den type eh, sivil eh, kriseberedskap ja. som man trenger eh, dersom eh, transport i disse regionene eller dette området blir aktuelt. Og med den allerede da eksisterende turisttransporten som, som, som finnes i, altså Det som står i Svalbardtraktaten, eh, artikkel 3, er jo at <clears throat> alle kontraherende parters eh, altså borgere eh, ikke, ikke stater, det er ikke likestilt, men altså alle borgere, borgere av de kontraherende stater har like rett <clears throat> bl.a. i alle maritime aktiviteter. Blant annet. Så står det i artikkel 3, og de har også da adgang til Uten hensyn til formålsstørrelse noe sånt. Til Eh, vannene og havnene. Slik at her kan man tenke seg både beredskapstiltak altså det, det man da kan diskutere, er å skal man tolke maritime activities snevert, så det ikke omfatter da redningsplattformer, eh, eh, eller hva man skal kalle det. Men med liksom forbehold om at det kan måtte undersøkes nærmere, så er jo ikke noe problematisk å enda mindre problematisk eh, at eh, Norge selv etablerer redningstjeneste på Svalbard osv. Det var jo i Ja, men det som jo jeg tror kommer til å skje, og kan skje nå, det ene er altså En ting er båter, men det blir jo fly vi snakker om. Det er jo satellitt, og det bruker fly, og det er helikopter, og det er kanskje overvåkningsfly. Og, og, og, så det er andre typer radarer og sånne ting som skal komme opp. Så det blir jo en ganske sånn, og den ligger jo i, i, i skillelinjen mellom militært og sivilt. Mm. Og uh, Snakker vi om kapasiteter som skal brukes, så vil jo disse være Da er vi tilbake til bruk av sivile og militære kapasiteter. Når jeg snakker med dette med, med norsk forsvar, så er man interessert i å flytte noen stabbesteiner til. Sant, og få komme seg litt mer inn. Ikke noe etablere en base og slike ting, men kunne operere med, med militære kapasiteter i et, for sivile formål. Uh, og så kommer spørsmålet. Hvis, da, hvis vi da sier at dette Det er to tenkninger. En er at Norge ikke har penger eller råd eller kapasiteter ved fly nok. Altså vi må ha noen andre inn. Eh, det kan være én tenkning, og så sier vi at vi vil ha et samarbeid. som jeg sier. Men det andre er jo I det politiske spillet vil det være i vår interesse å trekke inn andre nasjoner. Rett og slett for på en måte å Da er vi tilbake til spørsmålet liksom ansvarliggjøre andre nasjoner eh, i forhold til norsk måte å tenke på. Eh, og det kan være vel så interessant som det rent kapasitetsmessige. Eh, og så er det jo og Det var for så vidt den tanken jeg konkret har lansert nå i en artikkel, og, og, og snakka en del i det politiske miljøet, og, og, og mente at dette bør være noe man må begynne å, tørre å diskutere. Fordi at, for det fins jo La oss si at dette er litt vanskelig. og Du kan alltid konstruere motforestillinger. Det er jo det du antyder. Eh, men hvis vi nå sier som så at vi har et sånn Formålet er jo så edelt. Vi skal, vi skal, ivareta mennesker og menneskeliv, og vi skal ivareta forurensning og sikkerhet. Hvordan skal alle nasjoner gå ut og være uenige med oss i det? Eh, så det kan være en slags sånn eye-opener i at vi skal være mer relevant og mer aktiv, og kanskje flytte noen stabbesteiner. Ta bort noen av våre selvpålagte eh, restriksjoner. Så, så er følelsen av at den der bruke Polhavet for alt det er verdt, eh, kan være, være klokt nå når dette eh, kommer opp. Og så eh, må vi unngå at vi får jurister, som du sa i sted, Per som begynner å si at det her har ikke, har ikke vi lov til. ikke sant? Vi må få noen jurister til å si nøyaktig det motsatte og si at det her er greit. Veldig, veldig raskt da, altså, Sovjetunionen pleide å protestere f.eks. når det kom kystvaktskip, og ja. en gang ble statsminister Nordli fløyet opp i et militærfly, og da protesterte jo de. Ja leste da Svalbardtraktatens artikkel 9, som forbyr tre eh, bestemte ting, altså flåtebase, befestning og bruk i krigsøyemed, hva da det, det, betyr. Men det er altså annen militær aktivitet det er ikke forbudt. Men der ble jeg sjokkert av Aftenposten i forbindelse med biografien av Jens Christian Hauge, hvor de ser at Aftenpostens oversjef var at Jens Christian Hauge brøt internasjonal avtale, dvs. Si Svalbardtraktaten, ved å legge opp til å stasjonere noe stay behind og noe våpenlager osv. på Svalbard. Og det var altså utredet for lengst eh, av eh, muligens i sin tid foreldre Hauge. Det ligger langt tilbake i tiden, men det foreligger i Kassberg, Frede Castberg, professor Frede Kassberg eh, trykte utredninger i hans utredninger for Utenriksdepartementet i hans tid. Og slik at <clears throat> alt som ikke er forbudt, er da tillatt for norske stat, selvfølgelig ikke for en annen anstat og militær aktivitet på Svalbard. Så, men det virket jo som om eh, gamle sovjetiske protester da ble vekket til live igjen i Aftenposten. Og nå er <laughs> enda ikke mm. At det skulle være brutt. brutt det var det ikke. En helt annen sak var jo at det var jo meget fornuftig av uh, forsvarsminister Hauge å holde dette hemmelig av flere grunner. Det var ikke så mye vits. Men pluss at det ville provosert. At fordi det, det ville gi anledning for fra sovjetisk side den gang. Og i en uh, farlig fase uh, til å lage bråk. ikke sant? Mm. Protester, så, eller, eh, men, uh, men, altså Dette var i år hvis, år? Hvilket årstall er det vi snakker om her? Vi snakker om uh, altså, Da Jens Gitte Hauge var forsker, det må ha vært på 50-tallet. 50 ja. Og så, og ja, da hadde vi Ungarn, og så hadde vi Suez. Ja, ja, ja. ja, og, ja, ja, så det, det var det farlig. Og, og pluss at altså, det var jo ikke så mange, jo, men det var ikke så mange år etter at uh, For å sitere Trygve Lie, som da en, hans møtereferat fra hans møte Han ble innkalt eller ble et spørsmål tatt opp sent på natten av utenriksminister Molotov. For på en overraskende, for ikke å si brutal måte, skrev Trygve Lie. Og Sovjet da i 44 forlangte endring av Svalbardtraktaten, slik at Svalbard skulle da være unngitt et felles sovjetisk-norsk styre. Og så skulle Bjørnøya være helt sovjetisk, da. Og da hadde vi jo et vedvarende press mot Norge fra den da farlige Sovjetunionen ikke sant, til å endre situasjonen på Svalbard. og øh, øh, ja, De sto jo i Nord-Norge også da. Ja, nettopp 44. Men også i årene etter. Altså, slik at I Hauges tid så tror jeg nok at eh, det ikke var så helt lett. Øh, og, ja, kort sagt, kort sagt, ikke sant. Norge tilbød jo Russland eller eh, Sovjetunionen den gangen det som de ba om. Nei, vi tilbød dem ikke. Nei, det kom et formelt forslag. Nei, vi var litt mer ulne i ordene. Tror det var ganske ullent. Ja, ulden, men eh, det, det, det, gikk litt sånn på halv hold i Norge. Ja. Så, Skal vi si at vi var ulne i ordlaget? Ja. ja. Sånn. Jeg har to eh, flere spørsmål, og vi skal ha to spørsmål til. Og vi skal ha litt tid også etterpå til å sosialisere og eh, få i oss litt væske og litt snacks. Så vi kan kanskje ta disse to spørsmålene nå fortløpende. Vær så god. Ja. Um. Det er egentlig, du kunne ikke tenke meg rett fra, fra, fra deg, eh, Geir. du er vel eh, ganske oppvokst på, på Russland. Vi snakker, har snakket mye om eh, altså, hvor farlig et sterkt og for Russland med fornyet selvtillit er. Men hvor farlig kan et svakt Russland bli? Altså, jeg så i går tilfeldighetene dokumentaren om Falklandskrigen og hvordan den ble igangsatt. og det var et haltende, haltende autoritært regime som, som igangsatte den konflikten. Som deretter da datt. Eh, også dette med, som Vagenhaug var inne på, dette med at eh, så lenge vi har en god strøm av eh, olje- og gassprosjekter, så, så, vil vi på en måte oppfattes som, som å ha god tid. Og det er jo et av de beste argumentene for utbygging av Lofoten og Nordland og videre jeg har hørt. Jeg har lagt merke til at eh, Unge Høyre har dissentert mot det nye partiprogrammet, eller forslag til partiprogram. Mm -hmm. eh, skulle gjerne hørt eh, også vurderingen fra Fleischer om utfallet av en sak som det Barlindhaug eh, skisserte om hvis eh, Storbritannia skulle ønske å begynne å drille i, på Svalbard. Og så skulle jeg gjerne hørt altså en vurdering kanskje fra Barlindhaug på betydningen av at Norge har begynt å, å ha F-16-fly på Island og den tilstedeværelsen der, og nå Islands store, dype krise, og hvilken eventuell påvirkning det kan ha på ja, Nå sa jeg to spørsmål, og nå har vi fått <laughs> eh, Men vær så god. Det eh, er Jan Didriksson, pensjonert professor. Eh, det forekommer meg at det er vanskelig å tale om at Norge kan ha full suverenitet på Svalbard. Altså en suverenitet av samme sort som norske stat har over det norske territorium. Det var vårt kontinentalt territorium. For eh, det er jo, som det har vært fremhevet her flere ganger, utlendingers rett til å utnytte ressursene eh, på Svalbard til å komme mot norske ønsker, som jeg nevnte, at England kunne begynne å bore i Svalbards sjøterritorium. Hvordan, hvordan, ser du på dette her, Fleischer? Har, har vi full suverenitet? Ja, ja, det synes jeg absolutt. Og det der på Svalbard det der er ikke noe verre enn vi har på hele fastlandet nå med EØS. <laughs> Alle borgere fra hele EØS-området er likestilt. Altså det, det, at det er en liten forskjell ikke liten da, men altså dette som Barlindhaug også var inne på, dette med den bestemmelse bestemte Svalbardtraktatens artikkel 8, som generelt vel handler om bergverksordningen, hvor det er en bestemmelse om at de skatter osv. Eh, som oppkreves, skal eh, bare komme disse de nevnte territorier til gode, og Svalbard, og skal ikke oppheves i større grad enn dette øyemed tilsier. Og eh, det forklarer jo at eh, en del av interessene som har vært for olje på Svalbard, og i Svalbard eventuelt i sjøterritoriet Selv om artikkel 8 nevner ikke sjøterritoriet, så det er en komplikasjon. Men eh, eh, det er klart at det kan jo forklare og gjøre at vil jeg anta eh, forklare en eh, del av britiske holdninger, f.eks. At de vil da ønske å si at de nye havområdene eh, Det har også blitt gitt uttrykk for fra britisk side at de nye havområdene skal anses å som faller innunder Svalbardtraktatens regime. Men, men selve det at man plikter å slippe utlendinger inn på samme vilkår som norske borgere, ikke sant? det er ikke eh, det er jo nokså vanlig takket være EØS. så er det så, så vi, vi, vil ikke si at vi ikke har vi er med i EØS, og ja, ja, noen vil si det, selvfølgelig, men altså, at vi ikke har full suverenitet. <laughs> men det farlige, farlige, var jo at det ble skapt veldig mye forestillinger i den retning. og eh, Jeg vet jo ikke hva, hvordan man tenkte i Kreml nødvendigvis direkte, men det er jo klart at når man ikke fikk gjennom Molotovs initiativ i 1944, så måtte jo da det neste kort å spille da, men over tid det måtte jo være å gjøre mest mulig for å undergrave norsk suverenitet og ingenting, var jo bedre å undergrave norsk suverenitet in, internt i Norge, oppfatningene der, og, og skremme og, og ja, Nå prater jeg altfor mye, men altså eh, sånn, Som en observatør er ikke jeg som har altså, ikke sant, Jeg har eh, i massevis av år vært rådgiver for UD i folkerettsspørsmål, men det er ikke min oppgave å lage eh, si, Svalbard-politikk. Men jeg syns at det har vært vellykket på den måten at man skrittvis fått stadig større reell anerkjennelse fra Sovjetunionen og senere russiske føderasjon. Altså Lenge holdt de på å protestere mot veitrafikkregler og alt mulig. Og deres logikk var at vi har rett til å drive virksomhet. Vi sa til dem kjære, dere har jo bare lik rett. Og disse reglene, naturvernforskrifter osv. gjelder for alle. Men de protesterte mot naturvernforskrifter, for det grep inn i deres rett. Så de leser traktatene og stor rett pluss likhet. Vi må ja. formatere ja. <laughs> svarene her. Eh, Barlene, skal, skal du ta fatt i? Ja. altså det eh, Et svakt Russland er mye farligere enn et sterkt Russland. Det tror jeg bare. Det er, det er svaret på det. For det er, og det er så, svakt Russland har behov for så mye, mye eh, uten, fiender utenfra. Da, da, da, kan det være mye mer som, som kan skje. Det, det, tror jeg over tid, men det kan hende at man kan sånn som passer litt svakt en stund. det kan være bra. Eh, så spurte du om Island og, og F-16. Jeg tror nettopp den operasjonen der oppe er en del av det som kommer til å bli ekspandert når det gjelder denne overvåkningssamarbeidet. Danmark er opptatt av dette, sier at kystvakten der oppe må også kunne samarbeide med Norge. Så det at vi er ute i havet, og franskmenn er oppe der oppe også, andre der oppe, vil kunne utvides mot, mot Så det er en begynnelse, tror jeg. Og jeg tror kanskje vi vil se noe av de resonnementene i, i den, rapporten som kommer 18.12. 18. 18. Så hadde jeg bare lyst til å gjøre en liten altså, Hvis jeg tenker på olje og gass I alle nasjoners lover, så er ofte unntatt i Norge hvor vi har skiltet for det ute i havet, så er jo bergverksordninger de som liksom går inn i olje og gass. For det er jo bare en sånn det er noen mineraler, det også. Det er bare <laughs> en, annen tids, tidsalder på, på kulda. Eh, så det å si at bergverksordninger på Svalbard er relevant i forhold til sokkelen, det er det gode internasjonale eh, resonnementer for. Det som britene sier, det er jo at vi har 78 skatt i Norge. Sant? Vi har, har, har jo skrudd av til 80 og så har vi 50 i kroneskatt. Så vi har jo fryktelige inntekter til det. Eh, og, eh, og så driver vi ikke likebehandling. Vi driver med Petoro, vi har Statoil Hydro som får fortrinn. Og det er jo de to ankepunktene som Storbritannia sier. Eh, så eh, altså, jeg tror jo at det er mulig å diskutere seg frem til en sone rundt Svalbard som kanskje er litt annerledes. Og vi skal ikke diskutere noe. Vi skal bare si at sånn gjør vi det, som du sier. Vi kan bare si at det, det er sonen. En viss sondering vi kanskje har gjort litt på forhånd. Og så, så kommer det spørsmål hva sier russerne da? Altså, Jeg har jo sittet i en diskusjon med, hvor vi diskuterte det, så sier han ja, Jeg skal ikke si, si navn. Men at da blir russerne sinte hvis vi gjør noe sånt. Men jeg tror russerne har nok med olje og gass å gjøre hos seg sjøl. Det russerne egentlig er opptatt av, tror jeg Og nå har jeg jo hatt samtaler med, med Jefremov og, og, og, Nei, han er ikke Jefremov, han Grete, nåværende ambassadør. Ehm, ja, navnet forsvant i farta. Og jeg opplever De går tilbake til før Molotov-saken. De bruker den for så vidt i sin industri. Men Russland sier at vi var først på Svalbard. Det kan dokumenteres. Russland gjorde øh, krav på Svalbard var det 72, 1872 eller 1878. Eh, og svenskene fikk den plata bort fra det. Det var vel gode relasjoner mellom tsaren og svenskekongen på den tida. Eh, og så var de ikke til stede i Versailles ikke sant, og kunne ivareta sine egne interesser. På tross av sine voldsomme folkerettslige eh, rettigheter. Og Russland eh, fikk ikke lov, og de prøvde å tiltre mellom 20 og 25. USA sa sorry, dere er ingen nasjon, eh, Sovjetunionen, så dere har ikke noe her å gjøre. Eh, og Norge gjorde jo den der av, avtalen. Så ja, hvis vi er først, første vestlige land og godkjenner dere, så godkjenner dere Svalbardavtalen. Så det var en trade-off der. Så sier de i dag, russerne. Vi er mer opptatt av, sånn som jeg oppfatter det, vi er mer opptatt av å få en eller annen form for en aksept for vår historie. Fremfor å drive, og, drive så mye, mye, mye sånn næringsaktivitet. Mm. Og, og, jeg har en teori, det er en teori, at når Norge og Russland når Russland nå i første omgang begynner å bli eller blir ikke enige enda, men de kanskje blir enige i løpet av 2009 at man aksepterer at alle norske regler knytta til fiske skal også kunne gjelde Russland. Altså vaskestørrelse og alt det her. Tidligere så har Russland sagt ja, men vi har andre regler, og så har vi gjort en feil, og så har vi glemt, og så har ikke vi ikke huska på alt sammen. Men hvis du har samme regelverket, så kan du kanskje klare å finne en eller annen ordning rundt et inspeksjon og har litt felles folk og litt sånne ting som kanskje kan være der. Og så har jeg det i bakhodet, dere husker den skissa mi hvor storfisken går østover. Kanskje det kan være til norsk fordel å, å gi noe for å få noe. Eh, så at russerne kanskje i en sånn på en måte en slags sånn aksept for noen gamle historiske rettigheter. Og da kan vi kanskje se for oss en eller annen deal. Men vi må aldri finne på å spørre noen. Det er jo det som er ditt poeng. Vi må bare si at sånn er det. Eh, men da hvor vi har vært litt sånn, drevet litt dialoger på forhånd. Takk. Um, jeg um, Nå har vi vel egentlig utforsket uh, ja. den dimensjonen Også, ganske ja, godt, vil jeg si. Ja, um, ehm, du hadde et spørsmål, så vidt jeg så. Du rakk hånden i været. Vi kan kanskje ta det også, på tampen, før vi avslutter. Ja jeg heter Beate Bull. Jeg har bodd i Vadsø de siste fire årene. Det er et spørsmål i forhold til hvordan kan man klare å gjøre Finnmark så strategisk viktig som det trenger å være i forbindelse med den, denne utbyggingen her, sånn, den utviklingen her? Kjempespørsmål. Eh, vi har et kjempeproblem i nord og et kjempeproblem i sør. Altså, vi sitter og ser på Finnmark som den, den mest klientifiserte delen av Norge. det er klienten par eh, eh, excellence. Eh, og jeg håper at når Nasjonal transportplan nå kommer, og det er for så vidt jeg tenker det også som sånn for Høyre, så håper jeg det kommer til å stå noe der om at Finnmark bør bli en industriell plattform for Norge. Vi trenger ikke å gjøre all verdens investeringer på Finnmarksferja. Altså en liten, en 10 millioner her og 100 millioner der det er nok når vi tenker på hva man har på Vestlandet og, og striden når det gjelder infrastruktur. Men for Norge er det enormt viktig at Finnmark blir en industriell plattform for franskmenn, for tyskere, for amerikanere. Og, og da må vi, men da må vi bygge infrastruktur. Det fins nesten ikke kai. 100 meter kaibeite og femmåls tomt. ikke sant, Det er jo ingenting. Så, så, så det å få, Norge til å forstå at vi må gjøre investeringer, ikke for finnmarkinger, men for Norge og få finnmarkingene til å forstå at vi skal ikke be om noe fordi at vi er klient. Altså Vi må slutte å si at vi, vi trenger noe. Det er ikke vi som, det er ikke Finnmark som trenger noe. Det er Norge som trenger det. Og den diskusjonen er jo ikke vi vi, vi, er ikke der i hodene våre, verken i nord eller sør. Så jeg, jeg tror vi, vi, kom, vi, kan komme dit hvis, hvis, Norge oppfatter Finnmark som viktig for Norge, og ikke som en klient. Men, men begge sider må skjønne det speilet. I dag skjønner ingen av sidene det. Takk. Um, ikke spørsmål. Nei. Det er en kommentar? Ja. Nei, ja. Eh, nei, bare helt til slutt. Eh, jeg vil gjerne gi blomster til dere som har eh, stått eh, for her arrangementet. Og jeg ser jo fram til eh, flere av eh, på det samme nivå som, eh, som dere her. Så jeg syns vi skal gi de som har arrangert det her, en skikkelig applaus. Ja, der tok du så å si ordene ut av munnen min. <laughs> Ehm, hjertelig takk for det. Ehm, jeg husker spesielt Du sa, jo han Petter, at det gjelder å tenke stort. Og da ble jeg jo minnet på Per Gynt. Eh, og jeg har kanskje kommet med en tilleggsbemerkning der i forhold til våre egne arktiske nordområder. Det gjelder å tenke stort, men også å definere med hvem vi skal ja. tenke stort. Eh, og jeg syns vi har tenkt stort her i dag. Det har vært en fornøyelse eh, med alle dere tilstedeværende også. Og så får vi se hvordan dette skrus sammen når det gjelder internasjonale forhold. Takk. Da er det forfriskninger her borte. Jeg skal få lov til å avbryte dette. Jeg tror han var blant de varme.